wewe sahi kuwa mwenye kusahibiana na nusus na adilla za kisheria utakuta mwezi kama huu madamu mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tuadhimishe kupitia saum jamaa nao wana lazima tuadhimishe huu mwezi kupitia yao yani wao ushindana na mtume mtume sallallahu alaihi wasallam uko huko wao uko huko yeye akileta na wao huleta hatukubali tutakwenda naye sambamba haya ndo ukomo wa mapenzi yao ilipowafikia walifikia hapo kule kumpenda kwao sana walifikia hapo kwamba yeye akifanya kushindana naye siku sikukaa nyuma yake ni kwenda naye sambamba akileta na sisi ndo utasikia sasa kumezuka mambo mengi ambayo kwamba yametungiwa mpaka mariwaya na al-asaf utakuta lailatul nisf uhuishu mchana wake watu ufunga usiku wake uihuisha ile lailatul nisf wakasali sala wengine usali salatul bara wengine usali salatul bara usiku usaliwa hiyo sala naita salatul bara nao ni rakaa 100 usaliwa usiku ule nisfu Shaaban sijui hawa tariqa wa hapa waweza haya lakini hii tariqa wale magogo wale walioingia kisasa hawa hapa walioingia nusu sidhani kama waweza maana raka tarawih 20 wasumbua wataziweza 100 100 hawaziwezi sasa hawa ni wale wa kujipaka paka lakini wale wenyewe sawa sawa kupiga rakamia lailatul nisf na nyinyi waone, tusiwaone kwenye kuruka tu na kwenye kusali tuwaone mkiwafuata wa tarika zenu wa muwafuate sawa sawa kama hao asisi wenyewe walikipiga rakamia moja lakini hii sherehe hii hawaiwezi taadhima hii wao taadhima yao ni hiyo ni taadhima ya kutafuna vile vile wakazusha sita rakaati kuna raka sita usaliwa kwa nia ya daf'ul bala kujiepushia mabalaya wa tulul umr na ukitaka umri mrefu ambaye tena usome na yasin ndani wakataja na dua sina haja kunukuu haya yote tu mimi muhimu nitakuanukulia sasa maneno ya ulamaul hadith walokuja kudhibiti hizi riwaya wakazichunguza na wakatunga riwaya nyingi hapa sijui mwenye kufanya kadhaa Shaabani atapata kadhaa mwenye kufanya kadhaa hizi riwaya zilibakia kwenye tariqa zao hazikuenea kwa watu utakuta ziko kwao asema al-hafidh ibn dihya rahimahullah sikiliza kabla ya hapo kabla ibn dihya al-maqdisi rahimahullah abu shama al-maqdisi rahimahullah ametaja kwenye kitabu chake al-ba'ith ala inkar al-bid'ah al-ba'ith ala inkar al-bid'ah wal hawadith hichi kitabu amezungumzia hawadith za al-bid'ah nyingi moja katika hadith aliyotaja ni hizi sala nisfu shaaban asema hii sala aloizusha ni bwana mmoja aitwa ibnu abi humaira huyu bwana alikuwa baitul maqdis na Allah akamjalia na sauti nzuri ya kusoma Qur'an akaanza tu usiku huo kusimama kusoma mwaka wa kwanza akapata watu kidogo mwakani tena Shaaban akisimama gengi likaongezeka mpaka ikafikia hapo alipofikia na hapo ilikuwa ni mwaka 448 hijri ndio hii swala kubuniwa imebuniwa hapo 484 ndio anna 448 eh, hijri ndio an-Nawawi rahimahullah alimwapiza huyu bwana akasema qatala Allahu wadhi'aha Allah muue yule aliyeweka hisala hasi yangu haya an-Nawawi rahimahullah sasa kama maapizo yake amemaanisha yatanganye paka na hawa sasa atajua yeye mimi namnukuu simwamuli yeye nao yatajua maapizo yake imesambaa paka wapi pili kwa hivyo huyu bwana ndo aliizusha hii sala haina msingi wote karne athamin eh, karne alkhamis takriban kuja haikuwako wala lakini sasa hizi balaa mnaziona asema mwisho al-Hafidh ibn Dihya rahimahullah sikiliza maneno ya ulama wa hadith asema rahimahullah qala ahlu at-ta'dil wa at tajrih wa masema ulama wal-jarh wa at tadil laysa fi hadith an-nisf min Shaban hadithun sahih hakuna hadithi hata moja kuhusu nisfu sha'ban hadithi sahihi hata moja hakuna wewe kama na wewe ni umekomaa kielimu tuletee tuletee kama wewe ni farasi kama wao ni fahali kama wao dawan kutuletea kumwambia dodihia hii iko alafu tukae tukakuweka kwenye mizani wewe na yeye nani utakuta maganda matupu utakuna chochote طيب hadithi zote ni dhaif kuhusu nisfu min sha'ban kisha akasema fatahafadhu ibadallah jihifadhini jilindeni eni maji wa Allah mimuftarid ikingeni na mtu mzushi yarwi lakum yuwarawia nyinyi hadithan hadithi yasuquhu fi ma'rad al-khabar yuwazitaja zile hadithi kama hadithi za mtume yuwaambia hii imekuja mtume asema na ni maneno yao na zisa zao za kirongo basi asema tahararina watu hao kwa nini asema fasti'malu al-khairi mtu kutumia ilmu ya khairi yambaghi an yakuna mashru'an ni mpaka zile dalili za khair au ile ilmu yalo nayo ya khair ile imekuja kwenye sharia min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mpaka hadithi itoke kwa mtume sallallahu hapo hii ndio ilmu ya khair aliyobeba mtu lakini kama ni hadithi za kutoka kwa maulama ukiwauliza wako hewani huwasikii huwapati kwenye zitabu ukimwambia maulama wako wapi shekhe ubembea kwenye hewa zao wanawajua wenyewe ukirudi kwenye zitabu waone hao maulama wao wala huwasikii hii sio kwanza kwambia ilmu sahih ni ile iliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi peke yake na hiyo ndio huwa sharia fa idha sahha annahu kadhib hadithi ikisha kusihi kwamba hii hadithi ni urongo si hadithi ya mtume asema kharaja min almashru'iyya itatoka lile jambo huwa si sharia tena kwa sababu hadithi ikusihi vipi itakuwa sharia na hadithi ikusihi kisha akatoa onyo akasema wakana mustamiluhu na atakuwa mwenye kuzitumia hizi hadithi dhaifu baada ya kuzijua dhaifu min khadami shaitan ni katika watumishi wa shetani na wallahi wanja watele sahihi watumishi wanamtumikia shetani wamejisahau kwamba hawa humsemea urongo mtume sallallahu alaihi wasallam na wamtumikia shetani kwa hivyo bidhi dihya asema rahimahullah mwenye kurawi hadithi na ashaambiwa hukumu yake hii hadithi ni dhaifu bado akambandika nazo mtume sallallahu alaihi hadithi hizi huyu ni mtumishi hutumikia kazi ya shetani la eh, asema la listimalihi kwa sababu ya kutumia hadithan ala rasul hadithi za mtume lam yanzil bihi min sultan Allah hakuteremsha wahi kupitia hizo hadithi kwa hivyo yani ni hadithi za kirongo ndo hizi mnaoraiwa sasa kwenye ziswa na mtaona usiku kivanusu shabani kifika watakusanyana msikitini watakula wataruka watateza watarawi ziswa watarawi mahadithi ndo hayo anayesema Ibn Dihya hawa watumishi wa ibilisi ndo anazowatuma wakusanyane siku kufanya yale lakini ikiwa ni watumishi wa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam huadhimisha mwezi huu kwa kufunga kithirisha saum kithirisha takutoa sadaqa soma Qur'ani soma adhkar lete istighfar wallahi ibada tele za kushughulika nazo lakini ma'al asaf mwana adam sijui kwa nini hupenda kuhurika na yale ambayo kwamba ni mambo ambayo kwamba hayana